Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Վերջերս Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի պահոցը համալրվեց հին հայկական դրամների հարուստ հավաքածուով, որը Լիբանանահայ նկարիչ, դրամագետ եւ հայագետ Հարություն Թորոսյանի նվերն էր Արցախին։ Անդրադառնալով հայկական դրամագիտության պատմությանը նշենք, որ այն սկիզբ է առել Եվրոպայում։ 17-րդ դարից արդեն իմացել են հայկական դրամների մասին Հետագայում, արդեն 19-րդ դարում, ավելի շատ գրքեր են հրատարակվել, որտեղ առանձնացվում էին հայկական դրամները։ Սփյուռքում կան շատ հայտնի դրամագետներ։ Հայաստանի պատմության թանգարանում դրամագիտական ֆոնդ կա։ Այստեղ հենց թանգարանի հիմնման օրից կուտակվել են 5 դրամներ տարբեր աղբյուրներից՝ հնագիտական պեղումներ, նվիրատվություններ, գնումներ։ Բավական մեծ ֆոնդ կա, միայն մետաղադրամները մոտ 90 հազար են։ Ասենք որ դրամագիտությունը պատմագիտության ճյուղերից մեկն է, այսինքն դրամները կարող են պատմություն ներկայացնել։ Երբեմն դրամի միջոցով ինչ որ ժամանակագրություն է ներկայացվում, երբեմն պատմական տվյալներ։ Ամենահին հայկական դրամները ծոփքում են թողարկվել։ Դրանք մեր թվարկությունից առաջ երրորդ տարի երկրորդ կեսով են թվագրվում եւ բղանցից են։ Մեծ հայքում առաջինը Տիգրան Մեծն էր, որ սկսեց դրամներ թողարկել։ Վերջին տարիներին հաշվում է, որ աշխարհում կա մոտ 100 հազար կիլիկյան դրամ, այսինքն տարբեր հավաքածուներում, մասնավոր անձանց մոտ եւ այլն։ Կիլիկյան դրամները շատ են, արտաշեսյանները քիչ, ու ամենամեծ ցավն է, որ շատ քիչ տեղեկություններ կան, թե այդ դրամները որտեղից են հայտնաբերվում, ինչ միջավայրում, ինչ հնագիտական կոնտեքստում։ Շատ շնչին մասի դեպքում է հայտնի դառնում, թե այս դրամները հայտնաբերվել են այս վայրում, հնագիտական այս ենթատեքստում։ Մեծ մասը, այսպես ասած, անանձնագիր դրամներ են։ Աշխարհի հնագույն դրամները հատվել են Լիդիա թագավորությունում, մոտավորապես նույն ժամանակ Էգեյան կղզում։ Հետո արդեն դրամն արագ տարածվեց հունական աշխարհում, երբ շատ քաղաք պետություններ կային, յուրաքանչյուրն իր դրամներ թողարկում։ Ալեքսանդր Մակեդոնացուց հետո սկսվեցին թակավորական թողարկումները հելլենիստական թակավորություններում։ Տիգրան Մեծի պետությունը եւս հելլենիստական էր։ Որպես հայկական դրամների առանձնահատկություն կարելի է հատկանշել, որ դրանք ինքնատիպ եւ լավն են։ Դրանք սակայն ունեն ընդհանրություններ հելենիստական շրջանի մյուս դրամների հետ։ Դրամի մի դարձերեսում արքայի պատկերն է, մյուսում դիցաբանական որևէ խորհրդանիշ մեր պատկերագրությունը հայկական թագն արդեն ճանաչելի են։ Thank you Հարություն Թորոսյանի կողմից հին հայկական դրամների հավաքածուն Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանին հանձնելու եւ ցուցահանդեսի բացման արարողությունը շատ հուզիչ էր։ Ներկա էին լղը նախագահ Բակո Սահակյան, պետական այրեր, քաղաքացիներ, լրագրողներ, զբոսաշրջիկներ։ Բոլորը հստակ գիտակցում էին, ինչ թանկարժեք համալրում է ստանում թանգարանը, որի տնօրեն Մելանիա Բալայանը շնորհակալություն հայտնելով նվիրատուին շեշտեց, որ մեր ազգային պատմության ու մշակույթին նման նվիրյալների շնորհ շնորհիվ է, որ այսօր մենք կարողանում ենք հետագա սերունդերին թողնել ոչ միայն մեծագույն ժառանգություն, այլև նպաստել մեր մշակույթի հարատեվությանը։ Մեր ժողովուրդը շատ բան է կործրել, մեծագույն արժեքներ է կործրել, պահպանվածը ստեղծածին համեմատ, քիչ է, անհամեմատ է անգամ ես կասեի։ Եվ այս առումով մեր առանձին նվիրյալների աշխարհի ամենատարբեր ծայրերում մեր ազգային արժեքները խնամքով հավաքագրելը եւ դրանք մեր ազգային պետականության հովանու ներքո գտնվող թանգարաններին նվիրաբերելը պարզապես իսկական հայնասիրություն է եւ ես կասեի աստվածա հաճ նախաձեռնություն եւ այս ամենի համար նորից ես ուզում եմ խորին մեր երախտագիտությունը հայտնել պարոն Թորոսյանին։ Մելանիա Բալայանը երախտագիտություն հայտնեց նաև Մերձավոր Արևելքում Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչ Կարո Քեբաբջյանին, ում ջանքերով այդ ամբողջ հարստությունը հասցվել է Արցախ։ Ղարաբաղը մեր առաջին եւ վերջին գիծն է։ Հոսքը որոշվե հայդատը, հոսքը որոշվե ցեղասպանությունը կընդունվի, թե ոչ, կարծիք հայտնեց Կարո Քեբաբջյանը։ Ուր է կանցդ հոն է սիրդը։ Այսօր Սփյուռքի Հայաստանի մեր հայրենակիցներին սիրդը Ղարաբաղում է։ Ղարաբաղը մեր առաջին քիզն է եւ վերջինը։ Խոսքը որոշի հայտարարը, խոսքը որոշի հայոց ցեղասպանությունը դիտընթունի կամ ոչ։ Արամ Բեապարը Թուրքիայից բանջեց Սիսիատորը, քադը գնում է։ Սեպտեմբերն արդյունքները գնել է։ Նորեջ բացված է, բայց աս էջը չբացվեց, մինչև Ղարաբաղի տրոշը այս խոհի վրա չբարձվեց իվր անկախ հանրապետություն։ Մենք pedagogical գործվեցինք այո 600 տարի։ Երբ Գբտի կրոնական կաթողիկոսին ես ներկայացա, ուրիշ տեստանների հետ ես Ղարաբաղի տեստան, Ջագադես համբուրեց եւ ասեց Գբտի կաթողիկոսը, Բաբաշնոզան, սա համբուրում եմ քեզ, քանի ասի սա առաջին քրիստոնեական հաղթանակն է 600 տարվա չարտերով։ Գշրավորեմ սա ծերանավերությունը։ Այսօր մեր հայրենագիծը 40 դարվա իր քանցը նվիրեց Ղարաբաղին։ Սիտ քանց։ Եվ էսի օրինակ մի տանավերամերի դսպյուր Հայաստան Ղարաբաղ, որ այլևս արդենանք մեր ունեցած ինքոն է քարորտը նվիրենք Ղարաբաղին։ Ղարաբաղը մեծ ավագայի դսպյուր հայության համար։ Ուրիշ տեղ չունենք։ Ղարաբաղով հանրապետության մեջ մենք կրնանք 10 միլիոն հայ ավելացնել բայց այլևս ժամանակն է գիտակցենք եւ մեր փողերը, մեր ուժերը, մեր դյութունն Ղարաբաղին։ Հավաքածուն ներառում էր ընդհանուր թվով 158 դրամներ եւ ընդգրկում է հայոց պատմության 3 շրջաններ՝ Արտաշիսյանների, ամենահին դրամը 2050 տարեկան է Կիլիկյան Հայաստանի առաջին հանրապետության։ Ցուցապեղկերի տակ հայոց արքաների դիմապատկերներն են համապատասխան գրառումներով։ Տիգրան Մեծի Քրիստոսից առաջ 95-ից 55 թվականներ գողմից Անտիոքում թողարկված ճորեկ դրամը, տետրադրախմա, Տիգրան Մեծի պղնձե դրամը, Տիգրան Մեծի արծաթե դրամը, Տիգրան Մեծի մատանու իր դիմապատկերի փորագրությամբ Ագաթե քարը Արտավազ երկրորդի պղնձե դրամը, Լևոն առաջինի արծաթե դրամը, Լևոն երրորդի եւ Լևոն չորրորդի թակավորության շրջանից դրամներ, Հեթուն երկրորդի արծաթե դրամը, Վրաց Թամար Թագուհու պղնձե դրամը, Այս դրամները հայոց թակավորների երբեմնի парքի ու հզորության վկաններն են։ Բղնձե դրամներ կան Սմբատ, Օշին, Կոնստանտին III Աբգար թակավորների գահակալության ժամանակաշրջանից։ Այստեղ է Տիգրան III արքայի Քրիստոսից առաջ 20-ից 8 թվականներ։ Բղնձե դրամը, հետում առաջինի եւ Զաբեր թագուհու դիմապատկերով դրամները։ Հարություն Թորոսյանի 40 տարվա ջանքերի պսակն են դրանք, որոնց նայելիս սիրտը թպարտությամբ է լցվում նախնիների թանդեպ։ Ինչու կգնեմ, որպեսի փրկեմ, ասում է դրամագետը եւ հավելում. դրամագիտությունը պատմություն է, որովհետեւ ամեն մի դրամ իր հետեւ ունի ամբողջ պատմական անցյալը, ուսումնասիրությունը։ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը նախարարության շնորհակալագրով եւ Արցախի մասին արժեքավոր գրքերով ապարգևատրեց Հարություն Թորոսյանին, արժևորելով նրա արարքը որպես հայրենասիրության մեծագույն դրսևորում, հայրենիքին ծառայելու յուրօրինակ դաս։ Պարոն Թորոսյան, քարի գիտակցում ենք, որ դրամները, որ դուք նվիրաբերեցիք Արցախին, դա ոչ թե հին նմուշների սոսկ հավաքածու է, այլ այդ ամբողջ հավաքածուն ձեր երկար տասնամյակների դրամագիտության եւ ընդհանրապես հայոց պատմության ուսումնասիրության եւ բրբտումների արդյունք է եւ հետեւաբար յուրաքանչյուր նմուշ հանության կնիքի հետ միասին իր վրա կրում է նաև ձեր այդ հսկայական աշխատանքի եւ ձեր ապրած հույզերի դրոշմը։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ձեր հավաքածուի համար վերջին հանգրվան գտակ Արցախը։ Այդ կերպ նաև ձեր նպաստը բերելով Արցախի զարգացման եւ հզորացման գործին։ Այսպիսի ներգրավությունների շնորհիվ Արցախում երկու նոր պետական թանգարան բացվեց։ Ձեզ նման նվիրյալների շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք մասունք-մասունք հավաքել հայկական արժեքները, մեր ազգային արժեքները եւ ամբողջացնել մեր պատմությունը անհերքելի դարձնել հազարամյակների մեր գոյությունը եւ մեր ինքնությունը։ Հարություն Թորոսյանն անչափ հուզված էր։ Իր խոսքում նա անդրադարձավ այն դրդապատճառներին, որոնք մղել են իրեն այդ քայլին։ Ինչպես ես գրում մասնակցի Ղարաբաղի հաղթանակի ֆերեն իմնուվաս եւ ընտանիքի սանտանները երս աղջիկս մնացյալները ասին այս տրանները կպարտանի ասկի իրավունք չունի որևէ ծրով միջամդելու, ուրիշներուն հասելու։ Այդ ժամանակ ես որոշում սարի։ Կարապային հավասի պլումաս, անոն տերեցկյան կլուի, մենք մի քանի հավակած ենք և նրանք նիրան, և գիշեն որմը, որ նման պանը գարլի վնել։ Այս ծրով երավ, երկրորդ նաև հայրամյակը երկեր ունեցա, որովհետև հայրամյակի ընթացքին մենք մտարեցինք թուրքերով հատարած խաժանությունները, եւ այս մասուկները որ հավաքված են վրեժի ցեմը ցույց տալ աշխարհին որ մենք pedagogություն ունեցած ենք արժեք ունեցած ենք մշակույթի կանցեր ունեցած ենք հավաքել իմի բերել եւ հասցնել իր դերը այսինքն հայրիկին երրորդ Արցախի մեջ գտնվեցավ Վիգրանդեզի քաղաքները մեկը, որին քիմնազ է։ Ես երևեցա տելևիզիոնով, աշխուժ բեղումներով, եւ ուրախությունս մեծ եղավ։ Նաեւ այդ Տետրան եկեր ունեցավ, քանի որ դիկրանեզը հոս է, դիկրանեզի կանցերնալ գերնան հոսնալ և արդար է որոսնալ։ Արվեստագետը կոչ արեց աշխարի բոլոր հայերին, որտեղ էլ որ նրան գտնվելու լինեն, տեր կանգնեն մեր բոլոր մասունքներին, գիրք կամ դրամ եւ հասցնեն իրենց ծիրոջը Հայաստան Արցախ։ Լրագրողների հետ զրույցում դրամագետը մանրամասներ հաղորդեց Տիգրան Մեծի պատկերով 4 դրամների ձեռքբերման մասին։ Թուրքիո մեջ առապ մկդազի տրանը։ Քիրեն որ արժեքավոր է հայրուն համար։ Փերազի հայ տերցագիմը, հայ տերցագի քնազի տրանը։ Այդ տերցագին քնազի հնություններով արդրով սպաղող հայը մայր։ Այդ հայը Սուրիա տնակ երեսապն է, հեռավ մինչև քովս, որովհետև գիտեմ, որ ես ամենաշատ բժարողն եմ, բայց ով գծա ունեն այդ հա։ դրամը։ Առաջին, ձեր հավաքածուի առաջին նշխարը, որն է։ Առաջին դրամը, երբ որ առաջնակամ Հայաստանը գազանային Հայաստանի առաջին վարչապետ Իդունն է ավիրված, տեսա հայերեն դրամներ Գիլիգյան սիրս վախտած ասի ես այդքան մոդեռնություններով եւ չեմ գրծացել կսպերել եւ որ վերոտ կացի սկսա քնդրել Եվ դրա Հենց 71-ից է սկսել մեր հավաքչական աշխատանքը։ 45 տարեկան է իրացու։ Իսկ ինչ այդ ինչով եք զբաղվում։ Ես նկարիչ եմ, Փարիզ ուսանածեմ։ Արմատներով։ Արմատներով։ Հայրս մարատյացի, մայրս գեսրային։ Հետագայում ինչպես լրացրիք։ Առաջին որն էր, որ ձերք եք բերել։ Ագիրիան տրամն։ Հա, առաջին անգամ անտիկերմ ունեինք Բերուտի մեջ, Մխիչյան։ Իմացա, որ ինքը տրամներ ունի եւ գրնավաճարել։ Քացիկովը Սի ինչ տրամներով ինձ զախեցեք։ Մարդը սիրով, դիլիգյան տրամներով, ասպես 7-8 հատ զախեց։ Այնքան ուրախացա։ Անգևերշալ, եւ որ գիտեն որ գտնես գբազեն կողոտ։ Եվ երբ որ սուղ գբժարես, այն ժամանակ ուրիշին չեն դար քեզ գտնեն։ Քանի նմուշ է ներառում ձեր վերացավակացում։ Այս երեք շրջաններով ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության առաջին 18-20, երկրորդ շրջանը խորքի մեջ առաջինը Ազաշեսյան թրամներն են 190 թվականին սկսած նախքան Քրիստոս ապոստիկանի եւ իր եղբայրներուն կամ ժանագոտներուն թրամները երրորդ շրջանը գիրիգյան թրամները որոնց վրա հայրեն կրված է իսկ Ազաշեսյան թրամներուն վրա հունարեն կրված է որտեղ այդ շրջանին հունարենը Շասկային լեզվի է։ Ամենահին թվագրված դրամը։ Ամենահին թվագրված դրամը այստեղ ուրեմն 2050 տարեկան է։ Դրամեջի։ Այդ դրամը ամենակերածիկ դրամն է, անգլիոց մեջ մեկ ադգա, իսկ ուրիշ կերածիկ դրամը դբազ է արդաշարի մեջ։ Դիկամերը շատ կերածիկ առնական այսպես։ Երկու գետրոն գա դրամի, մեկը արդաշատ, մյուսը անդյուկ։ Ինչ էր այդ դրամահավաքչությունը ձեզ համար։ Զուտ ասենք հավաքածու ունենալու, ազգի ինքնությունը հաստատող տեսագրական մասունքների մի վերելու, թե միայն։ Դրամագիրությունը բաղություն է, որովհետև ամեն մեկ դրամ իր եթե ունի անկոչ բատմական անցյալը, ուսումնասիրությունը։ Երկրորդ մեր ասքի հարստությունն է, մեր թակավորներու տրաններն են, այսի մասունքներ են, ինչպես անդարբերելալ։ Բայց ներգայիս դժպախտաբար հայերը կան բերուկ ամերիկայի են, ասիեն անտի են, առակս փողոցի, սկիս խանութ մգա, հայական տրաններ տրած են։ Իրեն երբեմն գարցեն, որ ինչպես կզախվին, սե այն կանալդարբեր են հայերը իրենց թակավորներ ուտրաններում նկատմամբ երևակայեցեք ասի ուզացման ջերմակ չարտի ցեմն է հնարավոր է դրան կեղծել շատ գեղձ ահագին թափած է դրամագետներ ինչպես են parzum դա իսկականն է թե կեղծված այնքան խաբեցանք սկիզբը եւ այնքան քերացիկ գտնորնակներ կան մարդը խաբի բայց սորվեցանք կամած կամած փորձավ ունեցանք քննեցինք զննեցինք սրտով չմոտեցանք բաղ թադողությամբ, որովհետեւ իրանք դիշտերը իրականներ արնել։ Թուրքիա, Սիրիա, Լիբանան, Ֆրանսիա։ Այս երկրներում է դրամագետը հիմնականում համալրել իր հավաքածուն։ Ֆրանսիայում գնել է Լևոն առաջինի շքադրամը, որի վրա գրված է. Լևոն թակավոր ամենայն հայոց, այսինքն մեծ հայքի եւ Կիլիկիայի թակավոր։ Ինչպես ինքն է ասում, 40 տարի սпасել է, որ Տիգրան մեծ ունենա։ Հայտնի է, որ Արցախի պարտավում արաբները դրամներ են տպել, հակառակ իր ցանկության ձեռք բերել դրանցից մեկը չի հաջողվել։ Հարցին թե Տիգրան մեծի պատկերով ոսկե դրամներ նույնպես կային, պարոն Թորոսյանն ասաց. Ես դեսած եմ Փարիզի մեջ պզի կրամը, բայց քեղեցկակույն հավաքածուի մեջ մարդը Դամասկոսի մեջ կան դրա տրամը։ Միակ տրամ, որով սիրես եմ դիգամեծել։ Տրամ շատ բազ է, բայց երբեմն մարդի ոսկի համար հարեցուցած են կամ ազատի համար ինչքան տրամներ հարեցուցած են, բարաբի դված են։ Ամենաշատ հռոմեացիներն է որ իդրացիները դեր գտնած են իրենց տրամներում։ Հիմա ժամանակն է որ մենք ադերիանք Վերջում հավելենք, որ թանգարան այցելած սփոսաշրջիկների թվում էր ճանաչված ջութակահար Հրաչյա Հարությունյանը, ով կոմիտասյան կռունկի նվագով հուզիչ պահեր ապարգևեց ներկաներին։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։